Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o civilnom društvu Sektor 3. Moram pozdraviti e, moje goste, to su gospodin Milan Račić, dopredsjednik e, Hrvatske udruge Linux korisnika. Dobar večer. Dobar večer i gost kojeg ste već imali prilike čuti u jednoj od prošlih emisija, gospodin Ljubomir Božić, član nadzornog odbora Hrvatske udruge Linus Korisnika. Dobro večer. A zašto sam vas ja zvao danas e, u ovu emisiju, to je evo upravo potpisana povelja u suradnji e, udruge gradova, svjetski poznate računalne multikorporacije Microsoft. Dakle, to malo ćemo se pozabaviti time šta ta povelja znači, šta to znači za javnu upravu, šta znači za građane i tako dalje i tako dalje. No evo ja bi samo za početak za one građane i odnosno e, slušatelje koji nisu imali prilike čuti emisiju kad smo predstavljali samu e, udrugu Hulk. E, malo evo do ove prve pauze da nekako tu sažmemo ako se to može tako u, u nekoliko rečenica. Pa može, može, nije, nije komplicirano ovaj, reći. Znači Hrvatska udruga Linux korisnika znači već formalno preko 12 godina je e, središnje mjesto u Hrvatskoj koje okuplja Linux korisnike i promiče uporabu e, Linux operacijskog sustava, ali ne samo i to, već i cijeli set e, takozvanog slobodnog softvera, znači softvera koji je slobodno dostupan i e, znači prvenstveno prvo vrijeme se normalno e, bavila znači više među članovima znači da tako kažem tehničkim napredovanjem e, znači školovanjem razmjenom iskustva iskustava članova i isto tako ovaj cijeli taj niz godina organizira središnju konferenciju za slobodni softver odnosno open source softver kako se isto na engleskom kaže E, ovaj, to je znači dani otvorenih računalnih sustava i Croatia, e, ova konvencija hrvatskih e, korisnika Linuxa. Dakle, rekli smo 12 godina službeno već radite, a Linux je još uvijek mistificiran kod velikog dijela korisnika osobnih računala, čak i na ovim malo višim razinama, kao neki onako komplicirani operativni sustav. Da to nije tako, evo to ćemo isto danas pričati tijekom emisije. U biti postoje te, već dobro znane i uhodane i popularne distribucije koje nisu više toliko komplicirane. To više nije kao kako je bilo na početku prije koliko smo ono rekli. Pa dobro, sami Linux je izašao na internet 91. godine kad je Linus, Linus Torvalds uh, znači objavio da je napravio jezgru E, alati oko jezgre su već postojali kao slobodni softver, ali e, Linux stvarno zadnjih 5-6 e, godina, a posebno ajmo reći zadnje 2-3 godine više uopće nije kompliciran, naročito i sa pojavom ove Ubuntu distribucije i postao je tako reći mainstream. Vi danas imate već i u domaćem znači nekakav informatički tisak, a posebice i strani, znači oni osim što Windows popisuju nekakve Windows rješenja, Windows software, redovito su tu članci znači o Linuxu, 哦。 Mm, o Linuxu, o, o nekakvom softveru koji radi na Linuxu i tako. To je jedno, a druga stvar, e, znači postoji masa softvera koji radi i na Windows i na, i na Windowsima i na Macintoshu i na Linuxu, e, tipa Office paketi, Firefox paketi, odnosno Mozilla paketi koji se jednako koriste na svim platformama. A kažem, sa, sa Ubuntu distribucijom ovaj, koja je pojednostavila mnoge te stvari, to je stvarno, da tako kažem, svakome onaj koji prosječno informatički pismen može koristiti Linux e, bez problema. I ne samo i Ubuntu, nego sve ostale distribucije ga prate. Znači sve su one e, podjednako jednostavne. Danas možda je to kod Ubuntu distribucije, ono ajmo reći najbolje je e, informacija o tome prenesena korisnicima. Znači najbolje se marketira ta jednostavnost. Zadnje dve, zadnje godine je e, Ubuntu je najpopularniji, open source ga prati, dok je recimo prije ne znam 6-7 godina to je bio onaj takozvani Red Hat koji danas se više koristi u nekoj profesionalnoj sferi. A imate li neke podatke o popularnosti Linuxa, dakle kao jednog ovako kako, bi se reklo alternativnog operativnog sustava i e, Windowsa? to, koji su to postoci? Ljubo, ti možda to malo, malo pratio. Recimo da imamo podatke koji se sustavno prave za, e, sustavno se e, proučavaju zadnjih par godina, to je konkretnije o korištenju Eh, softvera baziranog na principima otvorenog koda kao što je recimo Mozilla Firefox eh, internet preglednik koji je evo prije par dana zadnji, eh, zadnja statistika koja je izdana je bilo da je dosegnuo već 20%. Naravno, tu su, ubroja, tu su instalacije istog brauzera na, na sva tri glavna operativna sustava. Da. velim, ja osobno nemam, nemam brojka što se toga tiče. Isto tako imamo Govorim o ovim podacima koji su puno konkretniji i puno lakši za, eh, za provjeriti, zapravo izbrojati, koji statistike sa Netcrafta što se tiče eh, zastupljenosti e, eh, apache kao web poslužitelja na internetu koji je već dugi niz godina preko 60 i nešto posto E, zastupljenosti. Naravno, isto tako e, na različitim platformama serverskim što se toga tiče. U većini slučajeva to jest Linux, no evo ja trenutno konkretno nemam baš e, podatke brojčane što se tiče, što se tiče samog ja imam ono konkretne sustava, baš da. podatke. Dakle, posjećenost naših web stranica na kojem se može dakle, slušati uh, stream ovih svih emisija ide uh, 40% Firefox 48% e, je e, Windows, kako se zove, Internet Explorer. Mhm. Dakle, to je već skoro tu, pa negdje. artist. Tu rekli smo kakva je situacija na našim web stranicama, dakle gdje se ova, ova emisija može slušati. E, kako da. Ove, ovaj, činjenica je, znači Firefox se puno koristi, e, to ste i vidjeli na svojim web stranicama, posebno se puno koristi znači u Hrvatskoj, u Sloveniji i Finskoj recimo u Europi, to su zemlje sa e, većim postotkom korištenja. Što se tiče samih uporabe, samih Linux distribucija na osobnim računalima, tu normalno postoje neke procjene, ali uvijek je to dosta teško e, točno statistički procijeniti jer taj softver se znači on, on je slobodno dobavljen, vi dobijete s nekim časopisom CD skinete ga s interneta i tako znači ne može se baš mjeriti kao što recimo e, kod komercijalnih softvera prodavači mogu mjeriti e, broj prodanih primjeraka sa brojem osobnih računala na svijetu i znači plus stopu piratstva pa dobiju nekakav broj. No ovdje se znači po zadnjim tim procjenama procjenjuje se da Linux pogoni negdje 3 do 5% osobnih računala u svijetu. Tako da ta, ta brojka stalno, stalno pomalo raste, ali kažem tu je teško. Recimo kod Apple Mac, Macintosha njima je lakše, oni recimo u Sjevernoj Americi idu prema 10% i to su skroz provjerljivi podaci jer e, prema prodaji, prema prodaji se može i kod njih je i software vezan uz, vezan uz računalo i onda se prema prodaji to može jako točno procijeniti. Ali eto, to je znači takva je E, takva je situacija i normalno ostatak onda osobnih e, računala otpada na razne verzije. situacija u zapadnoj Europi i Americi što se tiče tako tog nekog omjera između e, Microsofta, dakle Windowsa i Linux distribucija obzirom da, da znamo da da evo ja bar pretpostavljamo da u zapadnoj Europi nema toliko piratskog e, softvera, bar što se tiče operativnih sustava kao što to ima u ovim zemljama u tranziciji. Pa ovako, e, činjenica je znači iz godine u godinu e, slobodni softver, posebice znači Linux operacijski sustav se sve više i više koristi kako u Sjevernoj Americi, tako i u e, Europi, posebice u Europskoj uniji, s tim da tu postoji nekakva razlika znači u motivima korištenja u, u Americi je znači osnovni motiv, motiv je cost benefit ovaj motiv znači gdje se postižu uštede korištenjem slobodnog softvera dok u Europi normalno uz taj e, motiv troška tu je i motiv tehnološke neovisnosti koji je izuzetno e, značajan u Europi i kao takvoga ga je čak e, prepoznala ga je i Europska komisija, znači da je slobodni softver iz domene slobodnog softvera dolazi najveći skup alata informatičkih i komunikacijskih tehnologija koji omogućavaju povećanu mobilnost ljudi i njihovih osobnih i poslovnih transakcija unutar i među zemljama članica članicama, te to znači e, to potiče još veću upotrebu slobodnog softvera u Europi nego što je primjerice slučaj u ostalim e, krajevima svijeta, mada izuzetno se puno koristi znači u Sjevernoj Americi, posebno znači i u Južnoj Americi gdje imamo primjer Brazila gdje je to isto da tako kažem državna politika je ovaj slobodni softver i normalno u nekim azijskim zemljama. E, e, čuli smo dosta se pričalo o Njemačkoj. mislim, Ljubo, da se mi ti govorio za Minhen ili ne znam za koji grad. E, da, govorili smo i o Minhenu, odnosno gradskoj upravi grada Minhena, odnosno njihovoj migraciji sa e, rješenja baziranih na vlasničkom softveru i tu se konkretno radilo cirka 14.000 računala ovaj, koje, koje je zapravo trebalo migrirati na e, otvoreni softver. njihova studija im je govorila, govorila o tome da neće postići odmah pojeftinjenje usluga koji imaju i odnosno e, krajnju cijenu korištenja već nakon nekoliko godina. E, no u tom slučaju nije bilo e, samo govora o tome o uštedi direktnoj, već i ono što je Milan rekao, znači o kasnijoj neovisnosti o dobavljačima softvera, onome tko radi taj softver, gdje će oni uposliti znači, i svoje tvrtke domaće E, Njemačke i imati softver koji će im biti apsolutno e, prilagodljiv i skalabilan za budućnost, što je, što je jako bitno, te ne ovise o, ni, o, kakvoj pojedinačnoj kompaniji kojim bi mogla u datom trenutku diktirati određene uvjete e, poslovanja i uvjete nadogradnje licenci i tako dalje. Isto tako bi ja razlučio i percepciju što se tiče otvorenog softvera za poslovnu primjenu i za desktop primjenu pošto u poslovnoj primjeni, koliko ja imam podatke, se zapravo Linux koristi čak i puno duže nego nego ovoj klasičnoj, e, ajmo reći i kućnoj primjeni, što ljudi većinom saznaju putem medija, e, kompjuterskih časopisa i tako dalje. Znači, ajmo reći za te uvjetno rečeno ozbiljne stvari i ozbiljne poslove. Tako da je Linux definitivno etabliran za e, i poslovnu i bilo kakvu ozbiljnu primjenu. Znači, od od nekakvih sustava u bankama preko eh, različitih pretražilica kao što je, kao što je Google pa ne znam do, mm, do različitih semirskih letjelica i tako dalje. Znači. A evo, eh, obzirom da evo, dakle sad smo rekli da Brazil ima eh, tu jednu politiku ovako malo, malo jaču i ozbiljniju promocije i općenito rada na softveru otvorenog koda pa sad evo, opet smo spomenuli, dakle, Minhen koji nam je dosta bliži i na koje uglavnom se na Njemačku nekako pokušavamo stalno ugledati po svemu, pa tako i, i po što se tiče korištenja e, softvera. Pa evo, ono sad je to ono malo čudno da udruga gradova potpisuje sa Microsoftom, dakle, tu jednu povelju o suradnji. Evo sad se vraćamo ovu današnju temu. Pa mi smo zapravo ovaj, e, i i došli, čak smo i kad smo i razgovarali prije o, što ćemo zapravo pričati u samoj emisiji, e, o tome da smatramo da je i slaba informiranost. E, znači kako i općenito ljudi, tako možda i ljudi koji rade u različitim udrugama i tako dalje i jedna od smjernica i funkcija zapravo Hrvatske udruge korisnika je i da informira ljude. Jer smatramo da je i taj dio, znači e, efekt da ljudi kažu oh pa nismo znali da se to može sa otvorenim sa slobodnim softverom, da se to može s Linuxom i tako dalje, tako dalje. Znači da jednostavno ljude informiramo i e, da informiramo zapravo i članove naših uprava, znači od ne znam županijskih i gradskih poglavarstava i tako, da e, znaju da postoje i neka druga rješenja koje oni također mogu mogu razmotriti e, prilikom planiranja informacijskog sustava gradova i županija i da na taj način mogu e, doći do značajnih ušteda, do fleksibilnosti i do pružanja boljih, boljih usluga e, samim građanima. A zapravo i od, odnedavno su i, i smjernice vlade izdane o upotrebi softvera baziranog na otvorenom kodu sukladno sa smjernicama Europske unije, tako da već znači, postoji određena dokumentacija na koju možemo koristiti e, da vidimo prema čemu zapravo teži i Europa. Da, dakle, evo kažemo, dakle, Europska unija i hrvatska vlada je dala smjernice i nekako e, podupire korištenje E, free open source softvera ili e, softvera, kako smo rekli, otvorenog koda. Pa, ovako, za slušatelje, evo malo da im se to nekako isto razjasni. to ovaj, razjasnimo. Znači, mi u Hrvatskoj kažemo slobodni softver. Engleski naziv je free software i ima još znači pandan e, koji kaže open source. Open source software misli se znači on opisuje tu značajku da je izvorni kod E, programske aplikacije dostupan, ali ono što je bitno, znači tu postoje neka osnovna prava, a to je znači da svako može koristiti taj softver, da može dijeliti taj softver, da može mijenjati taj softver. A znači to nije samo, vi imate softver koji je komercijalni, znači potpišete licencu da ste ga vi vidjeli, ali da ga nećete širiti dalje, ni ćete pričati o njemu. A ovdje je znači sloboda da vi možete s njim pomoći ovaj, svom susjedu, svom bližnjem i zato onda budući u engleskom free često e, znači pandanije i na slobodno i na besplatno pa da se ne bi brkalo ove, jer nešto što je besplatno ne mora nužno biti slobodno. Vi imate na internetu masu programa koji su besplatni, ali licenca je takva da ne dozvoljava da ga vi mijenjate, da radite s njim što hoćete. Znači zato mi u Hrvatskoj kažemo e, slobodni softver, a u Europi su skovali e, jednu znači ono kako bi rekli franko franko englesku kovanicu FLOS Eh, free liber open source software, znači gdje tu eh, naglašavaju tu eh, slobodu. slobodu. Tako i to je ono što je bitno. Znači tu nije toliko, tu cijena, to što je on besplatan, to je jedna od značajki koja nije najbitnija. Najbitnija je ta znači sloboda i fleksibilnost upotrebe. To je ono u biti što je bit toga. Srđano Kako znaš izdržao sam sve Si poradi šta povi mileni Dođi slatki sam do kane Što se boji širko ševe žene Nađemo se na pola puta Zovi dva Branko ta Dođi slatki sam do kane što se bojiš Čirkoševe žene Tamo dana Čuška meta stana Jušnu mrvu klevete na sajmu Lazo Čirkuš pristupio seki tražim više jer ne treba mi sve Da zaluta toliko lovi kirija Da si pola ruko otvorine Crna žena, supruga i njena Mračna vila prve pločice Dođi svaki sam do kane Što se bori, Irko, ševe žene Nađemo se na pola i bar, Branko tapiserija Dođi slatki sam dokane Što se bojiš Čirko žele žene pa pa. Slatki sam dokane žele žene Nađemo se na pola puta Zovi dva Branko Tapiserija Kao što, kao što je korištenje softvera e, i softverskih rješenja kod e, lokalne samouprave i uprave, znači gradova i županija, bitno je zapravo na početku reći da se e, u tom slučaju koriste novci E, iz proračunskih sredstava lokalnih zajednica, odnosno novci poreznih obveznika. Znači to nije, to nisu više u igri e, ne znam ugovori između dvije privatne tvrtke koje naravno rade po principu da e, steknu što, što, veći, što veći kapital, što veću koristi i dobitak. Znači ovdje nam je u cilju da kod izbora rješenja pazimo ono što nam dugoročno može donijeti i fleksibilnost i lakoću korištenja, jednu određenu skalabilnost i nevezanost za jednog određenog dobavljača tog softvera. Znači i lagano održavanje i naravno uvijek, uvijek po mogućnosti da to najmanje košta, a da bude e, jednako kvalitetno rješenje. Hulk, to je bilo dosta e, i komentara na, samo, e, na samu udrugu Linux korisnika da se nije postavio na pravi način e, kad se već saznalo i čulo oko te potpisivanja ove povelje. Cilj suradnje navodno je bila jača informatizacija gradova putem nabavke korisničkih licenci i implementacije rješenja razvijenih za lokalnu samoupravu. Dakle, sada to hoće reći da ova e, rješenja e, otvorenog koda ne bi bila dovoljno dobra ili Dakle, dalje se navodi dakle, jednostavnije upravljanje javnom nabavom, dokumentima i sjednicama gradskih tijela te kreiranje informacijskih servisa za građane. Dakle, Europa ima specijalne direktive za upotrebu otvorenih standarda i softvera. Evo u Hrvatskoj će se na ovim gradskim razinama trošiti ta velika sredstva za nešto što bi se možda moglo bolje ili, ili bar jeftinije riješiti. Definitivno sam problem nije jednostavan, a to vidimo i iz primjera gradova kao što su Minhen pa i recimo i samog njemačkog parlamenta kao nekakvi primjeri koji su nama relativno, relativno bliski da cijela stvar se zapravo mjeri i, i radi planski prvi pravi ajmo, prvi pravi rezultati koji su bili kod Minhena, znači e, kad su određeni e, dijelovi projekta bili završavani, odnosno njihova e, migracija dovršavana, su se vidjeli tek nakon, ja mislim da je to bilo oko dvije godine, ne znam što me Milan ispraviti tako zna točniji podatak, ali mislim da je tako negdje bilo. Znači, Prelaženje sa jednog, recimo takvog zatvorenog sustava i stvaranje jednog novog, e, novog informacijskog sustava zahtjeva normalno za, za takve stvari kao što su uprave e, dosta i, sred, dosta i sredstava određenih, ali normalno i e, ljudi i tvrtke koje će to znat, koje će to znat napraviti. Stvar treba stvar bi trebalo zapravo tu kako bi se reklo, ono, stat na loptu, sagledati šta se može napraviti i na koji način planski krenuti. Ehm, ja ne kažem ništa, možda to mm, nije realno, možda neće to biti odmah rješivo, no međutim e, treba se upoznat sa tim stvarima i vidjeti na koji način e, i što bi se moglo prvo od toga e, krenuti rješavati. Šta bi se moglo prvo početi rješavati? Ako ste već pričamo o toj informatizaciji u javnoj upravi, odnosno u lokalnoj samoupravi, ono prvenstveno od čega treba krenuti je to da informatičko rješenje treba zadovoljiti poslovnu svrhu, i onda normalno sve ovo znači o fleksibilnosti i dostupnosti što je e, Ljubo, Ljubo rekao i o tome da treba biti planski napravljeno. E, čisto nam se čini da ako se unaprijed prije nekog rješenja potpisuje sa nekim izvođačem nekakva povelja, nekako nam se čini da je to mimo ovaj, e, da tako kažem forme o, o javnoj nabavi gdje zapravo svi proizvođači i sva rješenja mogu jednako, jednako sudjelovati u tome. A kažem, ono prvo na što treba zapravo obratiti pozornost je to da informatičko rješenje mora biti zadovoljiti poslovnu svrhu, a onda se vidi normalno tko to može ponuditi. A što se tiče znači open source i slobodnog softvera, tu u svakom slučaju ovaj postoje rješenja od kompletne infrastrukture prema konkretnim aplikacijama. Da pače ono zašto se e, u Europi toliko e, i znači da tako kažem sve više upotrebljava e, slobodni softver je to što je Europska unija otkrila ako jedan grad treba rješenje recimo za upravljanje otpadnim vodama softversko to rješenje u svim gradovima vrlo slično znači ako ga kupe u jednom gradu i ako ga kupe iz e, open source domene, onda ga mogu i ostali gradovi koristiti ponovo bez da plaćaju svaki put istu, licencu. ovaj, e, istu licencu za to, a normalno pri svakoj implementaciji se to rješenje još dodatno razvije i dobiva nove mogućnosti unutra. To je ono što je zapravo kod javne upotrebe e, A zašto se to onda kod nas nije pristupilo tom rješenju, nego je pa, bez, bez nekakve konzultacije, to je ono tako je, što se kaže, kako se kaže jednostrano potpisana e, ta Naša, naša općenito javna uprava ima problema ono što se kaže sa, sa kapacitetima ovaj, e, znači svojih, svojih znanja i znanja i mogućnosti jednostavno to je da tako kažem to je ono što je postoji poznato rješenje znači Microsoft jedno poznato rješenje činjenica je to, da tako kažem, kako u svemu, kako u svemu kasnimo, tako i u tom, tako i u informatizaciji kasnimo. Znači, e, u svijetu je krajem 90-ih je Microsoft bio poznato rješenje, a danas je recimo e, danas ona rješenja koja se primjenjuju idu sve prema, sve prema više prema upotrebi open source softvera, dok mi normalno ovaj, bilo bi najbolje kada bi E, odmah tamo gdje ništa nije informatizirano pogledali koja je najbolja praksa u svijetu i to primijenili, ali kažem to je uvijek teško teško tako napraviti, nego se ide se, da tako kažem, ljudi jednostavno idu na onaj način koji im je poznat, koji su negdje čuli, a kažem, znači prije 6-7 godina je ono što je bilo najpoznatije, e, najpoznatiji e, znači softveri za osobna računala su bili e, Microsoft. Da, ali evo ovdje, u stvari ne govorimo sad o nekakvim ono visoko e, profesionalnim nekakvim alatima, dakle za usko specijalizirane poslove, nego za ovo što se tiče krajnjih korisnika, nego ono najširu uporabu od surfanja internetom do nekakvih uredskih aplikacija koje postoje vrlo dobre e, zamjene to je istina, e, kako ja kažem, znači open source tehnologije su one koje pružaju svakoj državi, lokalnoj zajednici, gospodarskom subjektu i pojedincu vrlo velik broj kako praktičnih alata za uključenje u globalno informacijsko društvo. To vam je znači sami browser kojim prikupljate informacije, sami program e, za e-mail kojim možete slati E, slati informacije, znači Apache web server koji je e, preko 50% e, znači podataka na internetu se servira pomoću slobodnog softvera to je u principu ono što je za krajnje, krajnje korisnika. Znači, web browser, uredski paket su ono znači prate jednu ergonomiju, u biti imaju jednu standardnu ergonomiju i jednako je, da tako kažem, jednako je komplicirano ili jednako jednostavno koristiti e, neki program iz e, domene open source softvera, neki Microsoft program ili nekakav e, Apple program. Znači tu nema nekakve ovaj, u toj kompliciranosti, danas više nema nekakve velike razlike. Okay. Konkretno kod ovog slučaja mi nemamo točno specifiku. imamo na, po, po onim tekstovima koji su bili u medijima, postoji jedna određena načelna e, u toj povelji e, nekakve načelne smjernice e, što će se koristiti i kako. Znači točnu specifikaciju nemamo pa ne možemo reći ovaj, točno kakva je to vrsta softvera, no možemo otprilike pretpostaviti šta bi to bilo. Znači i od softvera koji ovako, ajmo reći, koji se općenito koristi i za općenito za korisnike, pa i do onoga koji je e, specifičan, e, pošto je tamo bilo govora baš o nuđenju i softvera koji je specifično za namjene lokalne samouprave i usluge građanima. Ono što nas isto konkretno zanima u tom dijelu je na koji način će, ako i bude i kad bude tako implementirana ta tehnologija, na koji način će e, ti servisi biti dostupni građanima i u kojoj formi. To jest, da li će se poštovati standardi ili će čak i korisnici koji će htjeti koristiti te usluge e, biti vezani za određeni softver. Što konkretno znači? Ako će se te e, usluge moći koristiti samo korištenjem Microsoft Internet preglednika, Internet Explorera, onda to definitivno smatramo da to nije dobro jer za takve usluge definitivno moraju biti e, vezane za određene standarde i e, tako da e, sve što građani žele koristiti mogu koristiti na, na bilo kojem standardiziranom alatu. De religión, seré predicado. ne znam koliko su naši slušatelji upoznati sa rješenjima takozvane e-Hrvatska. Sama ideja je naravno izvrsna da se... No implementaciji pričamo. Pričamo o da, a što se tiče implementacije mi bi tu imali nekakve prigovore, a to je što recimo kod uputa za korištenje zna biti na početku da vam je za to dovoljno računalo i pristup internetu. No međutim na kraju teksta ćete ipak vidjeti da nije to baš svako računalo sa pristupom internetu, već računala na određenom operativnom sustavu. Mi smatramo da sva rješenja koja su e, vezana e, za e, internet, za World Wide Web, web bi trebala biti i e, standardizirana i trebala bi poštovati standarde. E, i, i, to na taj način da e, se sa bilo kojim, naravno internet preglednikom koji poštuje standarde, bi se ta, te usluge mogli koristiti. Tu bi zapravo sad u drugi plan palo, a šta, kako to u pozadini radi. Znači prvenstveno bi, ako je već i bazirano na nekakvom e, vlasničkom rješenju, odnosno rješenju na zatvorenom kodu, da e, e, te aplikacije koje, s kojima korisnik ima doticaja budu svima dostupne. One to trenutno nisu. Mi bi znači, voljeli prvo to vidjeti, da se poštuju određeni standardi, a onda kasnije možemo pričati o tome kako bi implementaciju željeli i za što mi mislimo da bi bilo da, Izgleda da evo, prema ono što si rekao, da se poštuje operativni sustav kakav koristi većina, pa tako onda prema tome su složene i te aplikacije. Pa da, tako to je. Mm, u, u određenim dodirima koji svako od nas ima sa različitim institucijama, e, e, bilo sa recimo bankama, bili sa državnim institucijama, e, često ćete naići na to, a koliko vas to koristi. Ono što možemo sad trenutno reći da je to sve veći broj i sve e, manje se taj broj korisnika može zanemariti. I ovo što smo, korist, e, što smo govorili što se tiče i e, internet preglednika koji može biti korišten na bilo kojem operativnom sustavu pa do specifičnih operativnih sustava sa svim njihovim značajkama. Šta Kulk planira napraviti? Dakle, i samo kao promociju i slobodnog softvera. Kulk u svakom slučaju kontinuirano promiče, e, znači uglavnom pomoću svojih internet servisa, znači tu imamo i nekakve razne e, video upute, pa znači, da tako kažem, snimljene to se zove kao podcaste, kao video emisije na internetu o otvorenom softveru, kako se upotrebljava, za što se može, e, za što se može iskoristiti, to je znači kao jedan multimedijalni oblik, a Inače, u principu stalno e, znači dajemo informacije o tome što i kako se kako može prema koristiti. prema e, široj javnosti? Pa ovako, prema široj javnosti e, to je znači putem manjih ili većih projekata. Tu postoje znači postoje i takozvani install festovi gdje se instalira Linux i daju se informacije o Linuxu svima zainteresiranih. toga je bilo ovdje u Karlovcu koliko puta? Pa bilo je skoro puta. Tako, znači to su znači, manji projekti i recimo veći projekti tu imamo u pripremi, e, to već znači dulje vremena e, pripremamo i tu i dalje tražimo partnere i vjerojatno ćemo se i natjecati e, za sredstva, znači to mogu biti i nacionalna sredstva, mogu biti neka europska sredstva, znači za projekt informatičkog osvješćivanja i opismenjivanja, znači i građana i poduzetnika, znači svakog pojedinca da ga se osvijesti da postoje, znači da on vrlo jednostavno može sudjelovati u tom današnjem globalnom informacijskom društvu pomoću open source alata. Znači da postoje alati koji su njemu slobodno dostupni pomoću kojih on se može uključiti znači informatičko društvo u, u globalnu ekonomiju recimo ima dosta pojedinaca kod nas koji znači programiraju nekakva open source rješenja i prodaju ih širom svijeta a znači ne mora to biti samo programiranje, vi možete pomoću open source rješenja prodavati, ne znam, ugovarati poslove za prodaju drvenog pokućstva ili tako nešto, znači to je to. Radimo dosta i na, i na edukaciji za koju smatramo također da je jako bitna. Što se tiče recimo otvorenog office sustava kao što je Open Office, eh, već postoji dokumentacija koja se može preuzeti sa interneta koja je na hrvatskom jeziku i besplatna je. A evo baš eh, čekamo u suradnji sa udrugom domaći smo aplicirali Eh, na natječaj za dodjelu sredstava za eh, prevođenje dokumentacije za eh, zapravo to je jedan set tečajeva, tečajeva za Linux koji bi kasnije bili slobodno dostupni na internetu i mogli bi se koristiti znači i za samo obrazovanje i mogli bi koristiti bilo kome tko želi organizirati tečajeve za učenje Linuxa koje mi također planiramo u skoroj budućnosti i ovdje u Karlovcu, a i šire u Hrvatskoj, premda se već na određenim mjestima, određenim gradovima, kao što su i Čakovec i Zagreb, organiziraju tečajevi. E, ovdje prvenstveno govorimo o tečajevima koje organizira e, Hulk ili organiziraju određene e, udruge, a što se tiče profesionalnog obrazovanja, ono već postoji u centrima za obrazovanje, svim većim centrima za obrazovanje, pogotovo u Zagrebu. Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.